Ciu reiunigi estas bona ideo? La timo maliunigi estas ofte comuna sento inter homoi, principe ciam oni pensas pri fisica maliunigio. Sed esas grave compreni che maliunigio esas natura parto de la vivo, cae ciui homoi esas influatai de gi. se iam la scienzo successus cessigi la maljunigion, au eble malfruigigin, ca tiel la homoi gainus plian duon iar centon in siei vivoi. Ciutio solvus problemoin, au creos aliaim. En du ist sencistoi successe unigis musoin dum explorado en usona laboratorio. Maljunae musoi reacirisien vid capabloin, cae disvolvis pli iunan cerbon. Anco la muscoloi ca la renai histoi pli bonigis. La resulta de tiu esplorado compreneble reaperigis la debaton pri la iblezzo de reiunigio. La scienzo ca la tecnologio povas iom comprene la procesom de maliunigio cae eci povas malfruigi calcain elgiei aspectoi. Tamen, ni ancora ne havas plenan scion pri la complexa biologia parto, ca anca o mancas al ni pripensi la in socia in ca economia in implico in de tiai tecnologioi se iam ni successos vere atingi tiun celon. La unua successa clonado en 1996 Estis revolucia progressado en la scienzo sed anco stimulis eticaen cae moralaen consideroin. Multai homoi criticis la clonadon ciel mal giusta cae ne etica ago, argumentante che la clonado de vivai estagioi genas la naturan ordon. Ciu ni raitas shangi la naturan ordon? Eble jes, la homaro ofte intervenas in la naturan ordon por plibonigi nian vivon, kiel exemple, usante medicinaim technologioin por tracti malsanoin, au crei novoin por plibonigi nien vivo stilon. Em la religia senso, la longigo de la vivo anca povas esti vidata kiel gia malplenigo, ca compreneble, contra la religia credoi cae practicoi. La demando pri la celo de nia vivo – Estas en filosofia de mondo, quio estas essenza por la homa existado ca identetso. Cesi la malionidion, povas influi tiun pripensadon in plurai manieroi. Se homoi vivas multe pli longe, quio estas ilia rolo ca celo in la mondo. Kiel ili plenumus sian vivon kaj trovus ĝian signifon eble anca un erelato con la morto, ca la ebla post morta vivo, shangigios. Crome, la longigo de la vivo povas crei novain problemain per la socio ca economio. La populatio povus cresci multe pli o la capablo de la planedo por subiteni iling. Tio compreneble, cries multain politicain problemain, exemple, Kiel agus la homai raitoi cae sociei protectoi concerne alla pensiuloi? Ne povas forgesi ancao pri la eblezzo de apero de pli da malsanoi, kiui povas est ligitai al tiu pli longa vivo. Se ne successus malfruigi la maliunigion, gravus pripensi alia in etica implicoin ca kiel ni povus garantii la egalecon de aliro por ciui homoi. Ču tio estus havebla nur por ricai homoi? Kiel tio influus la laboran mercaton? Conclude, malfruigi la maldionigion, au ec cesi gin, postulos novan organizum de nia socio, nova manieron zorgi pri la economio ca la homoi. Versaine, esus pli interesse accepti cae valorigi la vivon en ciui stadioi. An stata pensi pri la negativai aspectoi de la maliunigio, ni povas trovi manieron por vivi plenan cae satan vivon, sen depende de agio. Cae profite la tempon por aldoni iam da profundezzo cae signifo al niai ispertoi, kiel homo.